Nostra uitia, non uitia aliena cernamus. Genua flectamus. Uti nam veros amicos abeat. Amemus patriam, pareamus senatui, consulamus bonis civibus. Cedant arma toghe. Deia nobis funestum omen avertant. Urbem defendamus ut liberis nostris liberam patriam tradamus. Pugnemus strenue, ne filios nostros barbari capiant. Simus viri strenui. Ut liberi nostri in libera urbe liberi sint. Ut in dei nobis victoriam dent. Cautus sis. Gratias deis deabusque agamus sit tibi terra levis Dominus vobis cum sit